ləfsində e, peyğəmbər səsən buyurur ki: "Və men yəssər alə mu'sirin yəssərallahu alayhi fid-dunya vəl-axirə." Peyğəmbər buyurur ki, kim e, qiyamət günü bir insanın, yəni möminin çətinliyini hasanlaşdırarsa, məhz Allah Subhanahu va taala da onun dünya və axirətdə e, çətinliyini, yəni hasanlaşdırır. Və bu da onu göstərir ki, birinci ləfzdən fərqli olaraq Allah Subhanahu dünya və axirətdə də onun çətinliyini hasanlaşdırır. Bu da onu göstərir ki, yəni e, sıxıntıdan fərqli olaraq insanın özünün də yəni çıxıntısı ola e, çətinliyi ola bilər. Yəni bu çətinlik təkcə maddiyyətlə bağlı deyil və eyni zamanda onun dini məsələlərində olan, dini məsələlərində olan, yəni sıxıntılardır, hansı ki, e, Peyğəmbər bir hədisdə buyurduğu kimi və eyni zamanda Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı kəmdə qeyd etdiyi kimi, e, kim Allahdan qorxarsa, Allah subhanahu wa neyniyər? çıxış, yəni məxrəci, ona olduğu vəziyyətdən, yəni çıxış yolu göstərir. Və hər bir müsəlmanın düşdüyü çətin vəziyyət heç də həmən insanın e, asiliyə qapı açmağını e, açmalı deyil. Əgər görürsən ki, kimdəsə evində e, qardaşlar çox vaxt bu məsələdə soruş, evdə belə çətinlik var, belə çətinlik var. Düzdür, əvvəla o çətinlik olmamışdan qabaq insan e, evdə hikmətlə davranmalıdır. Əgər Allah subhantala bir qula tovfid hidayəti, e, əhlüsünnə hidayəti, İslam hidayəti, həqiqi müsəlmançılıq ona nəsib eləyibsə, bu artıq onun üçün Allah subhantala ən böyük neymətidir. Və bu neyməti, bu neyməti Allah subhanətə Allah ona ver, ver, necə ki verib, necə ki ona çatdırıb, necə ki onu yönəldib, o hidayətə, tovfidə, əhlüsünnə. Baxın, miraq ki, nə qədər firqələr var, nə qədər dinlər var, nə qədər, nə bilim, mənhəclər var, nələr var. Amma məhz Allah subhanətə ona bu yolu ona hidayət etdiyindən ötürü və o insan, həmən qul dərhal öz ev əhlini də ilk növbədə fikirləşməyə çalışmalıdır. O qul fikirləşməlidir ki, o cavandır, onun şuur çərçivəsi, dairəsi valideyndən daha genişdir. Çünki bizim çoxumuzun valideynlərimiz, yəni 70 il Sovet hakimiyyətinin yəni dövründə yaşamış bir insanlardır. Onlar Lab onların ən böyük ateistləri belə hansı ki e, Allah Subhanahu taalanı yaradan kimi isbat etməyəli, uluhiyyəni demirəm, rububiyyəsini e, inkar eləyənlər belə insanlar onlara cənazə qılırdı. Nə bilim 3 7 40 52, nə bilim palatqala vəliq və s. Hətta o dövrdə belə. Yəni onların o dedikləri bəlkə də həqiqətən qəlblərində daşıdıqları etiqad deyildi. Bəlkə o dövrün e, o cür e, şərait qurduğu bir etiqad idi, o cür bir əqidə idi ki, insanların beyninə yer etməsinə. Çünki baxsa görsək bu 15 e, köhnə 15 e, Sovet dövlətlərinə onların bəlkə də yarısından çoxu müsəlman dövlətləri idi. Məhz onları bir arada uzun müddət saxlamaqdan ötürü hökmən onları dinsizlik qapısını onlara açmaq lazımdır ki, onlar vahid bir e, din, əqidə altında birləşir. Amma heç də bu onlar üçün hasand olmasa belə, ancaq biz unutmalı deyilik ki, yəni bizi bizdən böyüklər, yəni bizdən bir nəsil böyük insanlar o cür əqidənin altında həyatında böyüyüb, təhsil alıb, böyüyüblər. Onlar o əqidənin təsirində olublar. Və əgər biz bu cavan nəsil, bu müasirlik, nə bilim, e, məhkəm ədinə hər şey gözümüzün qabağındadır, e, dövlət açıq dövlətdir, səyahətə get, get, gəl, gör. Yəni, bu bizim artıq gedib gəlməsə də belə, müxtəlif e, internetdən, kompüterlə, radio və s. biz artıq o məlumatları dəyişə bilirik. O bizim üçün hasandır. Ancaq onlar, hansı ki, neçə illər onun tərkimdə yaşayıb və onlar evlərində Allah ayəsi, Peyğəmbər ədisi eşitmirlər. Onların eşitə Leylin kəlamı, Karl Marxın, Friedrich Engels və başqa, yəni bu kimi yəni dahilərin, onların etiqadına görə dahilərin ləfzlərini eşitiblər. Və birdən-birə uzun illər o təsirdə olan insanları birdən-birə gözün açır ki, bəs Lə ilalə Muhammedən Rasulullah Peyğəmbər hədisi, Peyğəmbər kəlamı heç də birdən-bir Hasan deyil onları dəyişmək. Və Əgər bir kəsə Allah subhanahu wa ta'ala bu hidayəti veribsə, o, o hidayəti öz valideynlərinə, öz qohumlarına, əqrabalar, yəni yaxşı nəsilə xüsusən də çatdırmadan ötürü o hökmən özündə dəvət mənhəcini qabanda mərhələ qoymalıdır. O birdən-birə gəlib, ata, qəlyan haramdır, siqaret haramdır, nə bilim, filan şey, musiqi haramdır, televiziya haramdır, o haramdır, bu haramdır. Onun heç də yeri yoxdur o cür şeyin başa salmağın. Çünki ümumiyyətlə, hətta e, insan ibadət, uzun illər ibadət edən insan, e, şirki tərk eləyib, tovfidi qəbul edən insan uzun illər onları tərk eləyə bilmir. Nə qədər qardaşlar var, o asilin içindədirlər. Baxmayaraq, zahiri sünnələrin tətbiq etməyinə baxmayaraq, baxırsan, məsəl üçün siqaret çəkir, başqa-başqa asillər eləyir. Yəni, əgər bu qardaş, bu ibadət əhli, bu tovfid əhli bu günahları uzun illəri tərk edə bilməyibsə və sən 70 il, o hakimiyyətdə, o dövrdə yaşayan insana birdən-birə bu cür haramları deməklə sən sanki öz valideynin qarşısında əks bir çevriliş etməksən, hansı ki, ağla düşüncəli deyil. Əgər biz baxsaq, görsək sahabələrin, Allah subhantallanın e, Peyğəmbər sözümə yönətdiyi dəvət metoduna baxsaq, görərik, Quran 23 sənə nazil olub və hissə-hissə nazil olub. Və sahabələr o mərhələrdən keçə-keçə, keçə-keçə o onların imanları, əqidələri, mənhəzləri, yolları, dərrakaları, düşüncələri, düşüncələri, fikirləri, bütün bunlar sabitləşdikcə, onlar onun üzərində e, sabitləşdikcə ayələr başlayıb onlara hissə-hissə, yəni gəlməyə və Allah subhanətələ hər şeyə qadir idi. Allah subhanətələ deyədi, kun fəyəkun onların bütün əqidələri çönərdi. Onların bütün həyatları tərzilərdi. Abu Cəl dünən kafir idi, səhər duradı, bütün Məkkə mümindir, bütün Məkkə müsəlmandır. Hamı gedir Kəbəyə camat namazı. Ancaq Allah subhanətələ bu cür istifadə etmədi. Allah sən bu cür istəmədi. Allah Subhanahu məhz öz peyğəmbərin göndərdi və öz peyğəmbərin davamçıları o mərhələləri aşa-aşa onlar eyni zamanda peyğəmbər mədrəsəsində yetişməyə başladılar və onlar onlar gördülər ki, o cür əyani halların rastları ilə, rast gəlməklə onlar gələcək dəvətçilərə örnək kimi yetişməyə başladılar. Hansı ki, bir gün Peyğəmbər s.ə.v Kəbənin kölgəsində oturur və sahabələr gəlir, tərin yerinə qan axır, əziyyət veriblər sahabələrə və Peyğəmbər dirsəklənir kölgəni, Kəbənin kölgəsində kölgələnir və sahabələr gedir, ya Rasulallah, məgər bizim halımızı görmüsən, məgər bizə dua eləyəsən, bizə yardım olsun, belə olsun və Peyğəmbər deyir, artıq deyir, əsəbləşdi və rəngi dəyir dəyişdi və durdu, dedi ki, subhanallah, sizdən əvvəlki ümmətləri dəmir daraqla, bədənlərin qaşıyadılar, mişarla başdan iki yerə bölədilər, ancaq onların bu əməllər onların dinindən çöndərməzdi. Deyir, siz tələsirsiniz, amma sonluq deyir, yəni İslamındır. Və bu artıq sahabələrə birbaşa olaraq e, gələcək nəsilə öyrək kimi tələbələrin yetişməsinin bir siması idi, bir tərəfi idi. Hansı ki, bu günlərdə bəzi insanlar həqiqətən də, yəni bizim halımıza, Allah razı olsun, yəni, çox böyük naqisi idi ki, yəni özümüzü islah olması əməllərimiz qala-qala, özüm, yoldaşım, uşaqlarım, valideynim, hansı ki mənə ən yaxın olan, yəni qan etibarilə, qohumluq etibarilə, onlar qala-qala, mən özüm asi, fasik və və s. və mən özümdən daha böyük əməllərdən danışım. Yəni, daha başqa-başqa şeylər haqqında fikirləşmə, hansı ki, müasir, yəni alimlər qeyd edir ki, əgər bir insanda Bu eyni zamanda sələflərin də rəyidir. Əgər deyil, bir insan özünün bacardığı, boyuna düşdüyü əməlləri tərk edib, yəni başqa bir adamın məsuliyyəti əməlləri haqqında iddialı danışırsa, o insanın deyir qəlbində nəsə var. Hansı ki, bu günlərdə hər bir şəxs özünün bacardığı əməl çərçivəsini bilir, əməl dairəsini bilir, bacardığı səviyyəni bilir və o bacardığını tərk edirsə və özündən qat-qat aid olmayan bir məsələ, bir əqidə, ideya, mənhəz, hər hansısa bir fikir yürütmək, yəni səviyyəsindədirsə, o insan əməl etmədiyi halda o cür məsələlər rəylərin arxasındadırsa, deməli o insanın yəni qəlbindən var. Və bu baxımdan da həqiqətən də insan e, sıxıntı dedikdə, yəni təkcə o, o maddi sıxıntı nəzərə tutulmur. Eyni zamanda onun bu bizim ən yaralı yerimiz olan, yəni mənəvi sıxıntılarımızdır ki, bu gün fitnə, fəsadın, yəni baş qaldırıldığı vaxtda, yəni insan e, bidətçi gəlir Quran sünnə, bu birisi gəlir Quran və sünnə. Hansı haqdır, hansı nahaqdır? Yəni bu cür məsələlər həqiqətən də bu çətin olduqları vaxtda həqiqətən də hər bir şəxsin e, bu cür, yəni sıxıntıları yanında aradan, yəni qaldırılmasına, yəni ehtiyac var. Və hansı ki Peyğəmbər e, sallallahu aleyhi və səlləm də yəni, öz hədislərində yəni, bunu yəni, qeyd eləyib ki, yəni, kim e, bir qardaşının bir e, sıxıntısını, e, bir çətinliyin hasanlaşdırarsa, Allah subhanət onun dünya və axirətdə onun e, çətinliklərini yəni, hasanlaşdırar.